نستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalin sunna na garin tsagero a cikin karamar hukumar rimi don gabatar da darasi da kuma tunatar da kawuninmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin babban malamin hadisun nan ko malamin fito imamu malik ibn anasin a rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba makon da ya gabata mun a ƙarshen hadisi na 381 da aka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a hadisi na 382 farkon babu intizarin salati wal mashi ilaiha a wannan babi na gaba zai karantar da mu falalar intizarin sala sauraren sallah ko kuma jiran lokacin wata sallah ya zo walmashi ilaiha da kuma falalar tafiya zuwa sallah da a wannan babi abubuwa guda biyu zai magana a kai abu na farko intizari sala jiran sallah shi ne an yi wata sallah mutum ya zauna a masallaci bai fita ba yana jiran lokacin sallah ta gaba ya zo kamar yanzu ɗin yadda muke sallar magari to waɗansu zauna kuma suna jiran lokacin sallar isha'i ya zo don su bayar da ita ita ma a cikin jam'i to wannan shi ne intizari tsara jiran lokacin wata tsalla ya bayan wata tsalla da aka yi sannan abu na biyu babin zai yi magana a kan falalar da ke tattare da tafiya zuwa masallaci don yin sallar jam'i ne mutum ya baro gidansa ya taho masallaci ba abin da ya fito da shi kawai hadafinsa shi ne ya zo masallaci don ya salla a cikin jam'i to wannan babi zai tattauna akan waɗannan abubuwa guda biyu hadisin farko wanda Imam malik ya kawo wanda kuma shi ne hadisi na 382 ya ce haddasa ni yahaya an malikin an abin zinadi an al'araj an abin hurairata an da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala almala'ikatu tusalli ala ahdikum ma dama fi musallahu lazi sallafihi malam yuhdis allahumma gafir lahu allahumma rahamhu kala maliku la ara qawluhu malam yuhdis illa al-ihdath alladhi yanqudu al-wudu imam malik ya karbo wannan hadisin daga malamin abin zinat shi kuma ya karbo daga malamin sa'araj an abi hurairata shi kuma ya karbo daga na abu huraira Allah ya kara masa yarda na abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce almala'ikatu mala'iku mala'iku a nan waɗansu malamai suka ce alhafazatu au sayyara awa mu min zalika kullum muhtamal kana kul hafizul iraqi wa tabi'ahu talmizuhu fi fathil bari wa qala ghayruhuma al-jam'u al-muhalli bi al yufidul istighraq tunan da aka ce mala'iku yusalli ala ahadikum mala'iku suna yin salati ga ɗayanku ma dama fi musallahu ma damar dai yana nan a inda ya yi tsalla annabi tsalla fihi inda ya yi tsalla malam yuhudif ma daman bai yi hadisi ba suna yi masa salati suna cewa allahumma gafir lahu allahumma rahamhu ya allah kai masa gafara ya allah kai masa rahama to nan da aka ce mala'iku waɗanda mala'iku ake nufi wanda suke ma mai jiran sallah addu'a ko salatin nan to wasu malamai suka ce alhafaza ana nufin mala'ikun nan wanda allah yake turowa su ba mutum kariya musamman in yayi waɗansu nau'uka na zikirori akwai zikirorin da idan mutum ya sai allah ya turo mala'iku su ba shi kariya to aka ce waɗannan mala'iku su ne wanda suke mai salati idan ya zauna masallaci yana jiran lokacin wata salla ya shigo awi sayyara ko kuma aka ce a'a akwai waɗansu mala'iku wanda ake ce masayyara wanda su kewayawa kawai suke da yadda suka gane alkhairi suna zagaya wurin to irin waɗannan mala'ikun masu shawagi ko masu kewayawa su ne waɗanda suke wannan addu'a awa amu min zalika ko kuma suka ce duka mala'iku ake shi? wannan magana alhafiz hafiz shi ya kawo ta sannan alhafiz ibn hajar askalani ya hau wannan layin shi ma ya tafi akan wannan magana ta hafiz al da haka almuhim dai mala'iku suna yin salati ga mutumin da ya zauna masallaci inda ya yi sallah nan da aka ce ma dama fi musallahun da bi sallafihi ma damar yana wurin da ya yi salla nan zai ɗaukar masallaci zai iya ɗaukar kuma gurbin da mutum ya yi salla ɗin nan inda ka yi salla sai ka zauna nan wurin to kuma idan mutum ya tashi ya bar wurin ya koma wani wuri a cikin masallacin shi ma zai iya ɗaukar wannan ma'ana da haka mutum da ya zo masallaci ya yi sallar magrib misali sai ya zauna a wannan masallacin ko wurin da ake ko wurin da ya sallar ko kuma wani wuri ne a cikin masallacin yana jiran sallar isha'i ta zo sawa'un ana darasi ne ba a darasi karatun alkur'ani yake zikiri yake a shiru ma ya zauna haka nan duk ɗaya ne sannan ba wai kawai sai tsakanin sallar azhar sallar magriba da yi ba ko tsakanin azhar da la'asar ya zauna yayi to ma damar mutum ya zauna a inda yayi wannan sallah shi yana sauraron sallah ta gaba ta zo kamar yadda wata ruwaya ta zo a cikin bukhari cewa yantaziru sala yana sauraren sallah ta gaba ta zo wa mafhumihi annahu idan sarafa min salati min musallahu in qada zalika to kaga an ce yana zaune a wurin da yayi sallah nan wannan yana in ya tashi ya bar wurin to ya warware falalar da ke cikin wannan hadisi wanda za mu fada to manzo Allah ce idan mutum ya zauna din nan yana sauraron sallah ta gaba malam yuhdith ma damar dai bai yi hadasi ba to mala'iku za su dinga yi masa addu'a suna cewa Allahumma magfir lahu ya Allah yi masa gafara Allahumma marhamhu ya Allah kai masa rahama malaku suke wannan addu'ar ga mutum ga wannan ai ba ƙaramin falala ce ba yanzu wanda zai zo bai komai yanzu amma ga wannan fadila ana rabawa a masallaci amma ya koma wani wuri ya zaune ka gawa ya kai wannan asara ba wanda ya kai shi asara ka zo nan ka zauna kawai wala'alla kila ana karatu ma kana jin karatu kana fa'idantuwa lokacin sallah ta gaba ya zo kawai ka tashi kai manzan Allah ce in dai kana wurin da aka yi sallah ɗin nan kana jiran sallah ta gaba ta zo mala'iku suna ta yi maka wannan addu'ar suna cewa allahun magfir lahu allahun marhamku ma damar dai mutum bai yi hadisi ba mun fahimta ƙala maluku na maluku ya ce la'ara ƙaunahu malam yuhudif illal ihidatar da biyan ƙuduludu imam malik ya ce a fahimta ta ina ganin da manzan Allah ya ce malam yuhudit ma damar bai yi hadasi ba to baya nufin wani hadasi illal ihdad face wannan hadasi wanda muka sani alabiyan qudurudu wanda in an yi sa alwala take warwarewa ba ma damar dai alwallarsa bata warware ba manzan Allah yake nufi da yace malam yuhudit mala'iku suna masa addu'a suna ce Allahumma gfir lahu allahumma rahamhu a ruwayar ibn maja ya zo da ƙarin cewa allahumma tub alaihi ya allah karɓi tubarsa wannan kuma suka ce ya yi daidai da abinda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ta a cikin suratul shura wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi to liman fil ardi dinnan. ana nufin wanda yake zaune a cikin masallaci bayan ya yi wata sallah yana jiran wata sallah ta so to kaga wannan shi ne falalar intizarin sala wanda imam da ya mana bari kala wa haddasa ne an malikin an abin zinari an il'arash an abin hurairata an da rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala la ya zalu ahadukum fi salatin ma kanatin salatu ta habisuhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa salat hadisi na gaba imamu malik ya karbo shi daga abu zinat shi kuma ya karbo daga malaminsa a araj a araj ya karbo daga abu huraira kaga wannan isnadin mun sha shayin magana a kansa silsila ne isnadi ne mai tsada kwarai da gaske musamman in an karɓin isnadin ya karɓo daga abu huraira duk isnadin da ya zo ya gangaro daga abu huraira ba isnadin da ya kai wannan ƙarfi abin zinad daga a'arat shi kuma daga abu huraira to ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya zalu a hadukun fi salati ɗayanku baya gushewa yana cikin sallah ma salatu ta habisu ma damar dai sallah ce ta tsare shi ta zaunar da shi yana jiran a yi ta ya tashi ya tafi la yamna'ahu an yankaliba ila ahlihi illa sala ba abinda ya hana shi ya koma gidansa illa sala in ba wannan sallah wanda yake jira ba to baya gushewa duk yana cikin ladar sallah nan da manzan Allah ya ce la yazalu ahadukum fi salatin ba baya gushewa yana cikin sallah ay thawabuha la fi hukumuha li'annahu yahillu lahu al-kalam wa ghayrihi mimma a fi salati nan da aka ce yana cikin sallah sai suka ce ana nufin yana cikin ladar sallah yanzu wanda ya sallar magrib a nan masallacin bayan ya yi sallan magarbin nan bai ko ko'ina ba sai ya zauna a cikin masallacin yana jiran sallar isha'i sai ta zo ya yi sannan ya tafi gida to daga lokacin da aka gawa magarbin nan to da yana cikin salla. ma'ana yana cikin ladar sallah ana ci gaba da rubuta mai ladar wannan sallar ba wai ana nufin yana cikin sallah ba domin in ka ce yana cikin sallah to za ka haramta mashi abubuwan da ake in an ƙara sallah kamar magana ko ci ko sha babu kuma wanda ya haramta masa na haka yana cikin sallah ana nufin yana cikin ladar sallah har zuwa lokacin da za a yi sallah ta gaba manzala ya ce ba damar dai sallan nan ita ya zauna yana jira kuma ba abin da ya hana shi ya fita ya tafi gidansa ko ya tafi wani wuri in ba sallan nan ba kawai ta yake jira kawai ayyata to yana cikin sallah har zuwa lokacin da za a yi sallan nan ta gaba sannan ya kama hanya ya tafiyarsa tukakon ga wannan hadisun shi ma yana nuna mana cewa jiran sallah bayan an yi wata sallah to jira ne wanda yake mai lada kware da gaske kuma ana ci gaba da rubuta mutum ladar sallar shi قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن أبا بكر ابن عبد الرحمن كان يقول من قدى أو راه إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع غانما إمامنا مالك يا كربو دقى السمي maula abi wanda shi sumai maula abubakire maula ɗin abubakar ne anna ababakar ibn abdurrahman ya ce abubakar ibn abdurrahman kana ya ƙulu ya kasance yana cewa shi abubakar ibina abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ahadul fuqaha yana ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu to ya kasance yana cewa man gada auraha duk wanda ya yi sammako alguduwa algudu shi ne a walin nahar wanda ya yi sammako zuwa masallaci kaga sallar asuba ta shiga nan ciki auraha ko kuma yi yammacin zuwa masallaci nan kuma raha minas zawal daga lokacin da rana ta zawali Sallah sallar azhar ta shigo sallar la'asar ta shigo maghrib ta shigo isha'i ta shigo to duk wanda ya sammako ya tafi da wuri zuwa masallaci ilal masjid zuwa masallaci la yuridu ghayruhu bai nufin komai sai wannan masallaci ya je ya sallah li ta'allama khairan ya je don ya koyi wani alkhairi min gairihi daga waninsa kamar yanzu yadda muke karatu auliyu allimuhu ko kuma ya je don shi ya koyar huwa ligairihi to sun maraja ila baitihi to lokacin da ya kare a masallaci ya koma gidansa ya ce da kan mujahidi fi sabilillahi kamar mai jihadi ne fi sabilillahi raja'a ganiman wanda ya dawo tattare da ganima kamar wanda ya je jihadi ne ya dawo da ganima mana shi ma wannan ya koma gidansa da tarin da tarin da tarin lada mai yawa mun fahimta haka shi wannan malami yake fada so kun wannan hadisin maƙu ne ya yanke don bai isa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba amma ibn albar annumari yana cewa malumun anna hadha la yudrika bin ra'ayi wal ijtihad li'annahu qata'a 'ala al 'ala gaibin min lahi wa amrihi fi thawabihi intaha ce wannan irin wannan maganar malamai ba sa yin ta sai in suna da masaniya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na wata magana makamanciyar wannan domin irin wannan maganar ba ya yin ta sannan kuma ba a iya ta da ra'ayi bayan to sannan a waɗansu malamai suna cewa ya zo daga sa'al ibn sa'ad marfu'an daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man da kala masjidi hadha li yata'allama khairan aw mahu. Ka kana kan mujahidi fi sabilillah in saha idan hadisin ya inganta Don haka kunga wannan shi ma yana nuna mana farar zuwa masallaci a zaura, a jira sallah ta gaba ko a jira wata sallah daga cikin salloli shi ne abinda ake ce ma al'intizar ɗin kenan ta'ala wa alaikum na'am a kaga bai suka sharaɗi ba domin abinda sharaɗi ya ce yana cikin masallacin bai fita je ko ina ba kuma bai yi hadasi ba kaga da ya yi hadasi shi yana ya faɗi wannan sharaɗi zai je alwallah ya dawo yana da wata falala amma ba wannan ba ya wannan ta yanki ko kuma ya fita ya je gida ya biya wata bukata ko ya wani abu ya dawo kaga wannan ta yanki ta wannan falala ana samun ta da idan mutum ya cika sharaɗin nan guda biyu yana cikin wurin da ya sannan nan bai fita je ko ina ba sannan kuma bai yi hadisi ba malam yuhudif ba damar dai bai yi hadasi ba to idan ya yi hadasi ba in kaza kaga wannan ya yanki abin gani mun fahimta to allah samu dace da ke da ke na? a shi ne muka ce yana ɗaukar duka waɗansu malamai suna ganin ana nufin makanin da mutum ya sallar nan waɗansu kuma suna ganin babu laifi mutum in ya tashi daga inda ya salla ya koma wani wuri da yana ɗaukar makanin da bi lafi. domin wanda ya zai salla a nan wurin sai tashi ya koma can a ina za a ce ya yi salla a gadin masallaci za a ce su wannan ba a itibari da yana wurin da ya sallar ne ko ya tashi daga wurin da inda ya zauna in ya zauna nan wurin lafiya lau in ma ya dan tashi ya koma wani wurin to shi ma lafiya lau ba wani abu mun fahimta ta Allah samu nasu wa alaikun su hmm. na a to ya kama eh <laughs> eh to ya wannan gaskiya ne ya kamata ya zama to ya zauna da niyyar jiran sallah ta gaba ya zauna shi yasa aka ce Babu intizar zaman jiran sallah ta gaba so kaga sai ya kudurta wannan a cikin zuciya cewa shi yanzu yana jiran sallah ta gaba ne ta zo mun gane to duk wani abu wanda zai yi kuma wanda ya taso to kaga ya zama riba kafa ne kamar yanzu ya zama tuniyar ka shi ne a yi sallah ta gaba ka tafi to amma karatun da ake ya zama ne ya zama riba kafa ce sannan idan mun kalli wannan hadisin wanda muka gama yanzu to kaga shi ba ya zo da wata falalar ya zo masallaci da nufin ya ji alkhairi ko kuma ya jiyar da alkhairi ba ka ce kamar mai ne ma'ana zai koma da wannan ladar da kuma wannan sarati da addu'o'i da mala'iku za su dinga yi mishi to yanzu ko limaman katsina aka tara ma na jihar katsina ce ki kai ma adda ai kaga ka dan samu wani abu ko to balle wannan mala'iku ne aka ci mala'iku ne aka ci Allah ba mai yi kamanta sannan kun ga shi dama masallaci yana da wannan falalar yammacin hadisun abu huraira wanda Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masajid waɗannan mutane bakon wanda Allah zai saka cikin inuwar sa gobe kiyama akwai mutumin da yake da alaka mai karfi da masallaci kalbuhu mu'allaq zuciyarsa tana rataye da masallaci yana yawan kai komo zuwa masallaci zo ya zauna ya yi masallaci hidima ya zauna ya karatu ya zauna ya ibada ko fita yana tunanin masallaci dawowarsa to kaga irin wannan allah yana ɗaga shi ya sanya shi cikin wannan inuwa ta shi ranar da babu wata inawa sai wannan inuwa da. na haka musulmi yana da kyau ya zamanto yana da alaka mai kyau da masallaci kada zamanto alaka kada masallaci kawai ta sallaci ka zo aka yi sallafin rinna ka sallame ka fita shi ke nan ba ka tsara da ba wata alaka da za ta hada ka da masallaci sai kuma wannan sallafin ta da Allah ya samu da su wa haddasa ne almalikin an nu'aimin ibn abdullahi mujmir annahu sami'a ba Rata ya kulu idan salla ahadukum sun majalasa fi musallahu lam yazal lam tazal almalaikatu tusalli alaihi allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu fa in qama min musallahu fajalasa fil masjidi yantaziru salata lam yadal fi salatin hatta yusalliya hatta yusalli imam malik ya karɓo daga malik Ibin nu'aym imam daga ibn abdullah al-mujmir Nu'aim al-mujmir kaga imam malik yayi karatu wurin su kenan annahu sami'a huraira ta, shi kuma Nu'aim al-mujmir ya ji sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda ya kuli yana cewa idza salla ahadukum idan ɗayan ku yayi salla summa majalasa fi musallahu sai ya zauna a wurin da ya sallan nan ya zauna wurin da ya salla lam tazil mala'ikatu tusalli alaihi to ba zai gushe ba face mala'iku suna ta yi mai salati ma'ana suna mashi addu'a suna ce Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu Allah kai masa gafara Allah kai masa rahama haka za su ta cewa Allah kai masa gafara Allah kai masa rahama Fai za qama min musallahu idan ya miƙe ya tashi daga wurin da ya yi sallah ɗin nan fajalasa fil masjidi sai ya zauna amma a cikin wannan masallaci inda sallah yan taziru salata yana jiran sallah ta gaba ta zo lam zan fi salatin to bai gushe ba kamar yana cikin sallah ne mun gane hukuman minar fawa na ana nufin ladar sallah ɗin kamar da muke bayani a can gaba hatta yi salliya har sai an yi sallah ta gaba har sai an yi sallah ta gaba mun gane a tuwanan kun fahimci wannan abinda abu da yake nufi a nan abinda abu da yake nufi a nan shi ne idan mutum ya zo masallaci ya yi salla sun majalisa fi musallahu sai ya zauna a wurin da ya yi salla din da shi anan abu huraira yana ganin ka zauna inda ka yi sallan nan to malaku za su dinga yi maka addu'a Allahumma da hu Allahumma marhamu sai ya ce fa’in kama amma idan ya tashi daga wurin min musallahu daga wurin da ya salla din nan fajalisa fil masjid sai koma wani wuri a masallacin ya zauna ziru salata yana jiran sallah to shi ba za a yi masa wancan addu'ar ba amma kuma lam ya zarfi salatin hatta yi salliya yanzu kuma sai a dinga rubuta mai ladan sallah har sai ya kai amma ba zai samu wancan salati da addu'a ba kun gane amma idan ya zauna wurin da ya yi sallar to kuma sai ya zama to ya zauna don ya sa don ya yi sallah ta gaba to zai samu salatin mala'iku sannan zai samu ne zai samu ladar rubuta mai sallah haka idan yi sallah sai ya zauna a wurin amma ba da niyyar ya jira sallah ta gaba ba zai samu salati ba zai samu ladar ci gaba da sallah ba shi ya raba su guda shi. mun fahimta haka shi ibn albar al-numari ya fassara wannan hadisin wanda imam ali ya kawo mun gane ya ce haza da hadisin marfu ƙabu wanda yi kama da hadisin baya wanda muka wuce yanzu sai ce illa annahu la yuqalu illa in kama min majalisi la kurji min tsawabin musalli idha kana muntaziran li salat illa annahu la yi ƙalu inda malaikata salli alaihi kama tu salli an fi musallahu shi ne da muka fassara haka shi sai na abu hore da yake gani da haka wanda yake shi ya tafi a kan mutum ya tsaya dai wurin da ya yi sallah ɗin kar ya tashi daga wurin ya koma wani amma kamar da muka yi bayani malamai suna cewa ko da ya tashi ɗin an tuɗe ne inda ya ma damar dai a nan cikin sallah ɗin ne an masallacin ka yi sallar. قال وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباب الوضوء عند المكاره وكثرة المقضى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط Imam Malik ya karɓo daga Ala'u ibn Abdurrahman ibn Yaqub al-Madani Suduk a wajen malaman hadisi ya rasu shekara ta 130 shekara ta 230 bayan hijira ana abihi shi kuma ya karbo daga wurin mahaifinsa shi ne abdurrahman aljuhani almadani sika an abi huraira ta shi kuma ya karbo daga sayin na abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala ce manzan allah ya ce ala ku saurara bi ma yankun lahu bihi alkhataya kuna sai in ba ku labarin aikin da allah yake goge zunubai da shi aikin da Allah yake goge zunubai da shi ko yake gafara zunubai da shi wayar fa'ubihi darajat kuma yake daga darajojin mutum da su ay almanazil fil janna nan darajat ana nufin matakan aljanna a daga shi daga wannan mataki na aljanna zuwa ta gaba mun gane wa yutamalu an yuridu raf'u darajatihi fid dunya bizikr jamil wa fil akhirati bis yana iya kuma a ce ana nufin daga darajar nan allah ya daga darajar shi a duniya ya zamanto ana ambatan shi da alkhairi kaga darajar shi ta dago a duniya nan. sannan a daga darajar shi a ranar lahira ta hanyar ladar da za a bashi wa qala abu umar hadal hadis min ahsani ma yarwi min fada'il a'amal amal ibn albar al-numar yake cewa kun ga wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suka zo wanda suke ambatan mafi kyawun falala daga cikin ayyuka wannan hadisin haka yake cewa yana goge zunubai sannan yana daga daraja to kamar sahabbai sun ce eh muna so manzon Allah a gaya mana sai manzon Allah ce na farko isbabul wudu'i indal makarihi cika alwalla a lokacin da ba a san alwalla ba a san yin alwalla a lokacin da ne take kiwon yin alwalla mun gane shi ne malamai da yawa sun tafi akan cewa shi ne lokacin da ake tsananin sanyi haka ibn albar annobar ya ce ana nufin shiddatul bart tsananin sanyi sannan ya ce da kuma duk wani yanayi wanda mutum zai shiga ya ji baya sanyi alwalla yana tsoron taɓa ruwa in akwai yanayin ba sanyi ba to da shi ko gina mutum ya yi rauni a wani bangare na gaban alwallon shi bai san ruwa ya taba wurin to a irin wannan lokacin mutum kuma ya tsaya ya cika alwallar kamar yanzu dinnan ana sanyin nan mutum ya tsaya ya alwalla da kyau to yana jawo wannan falalar a goge mutum zunubi sannan allah ya daga darajar shi sai aiki na biyu cewa kafratul khuta ilal masajid sai kuma yawan taki zuwa masallaci yawan taki zuwa masallaci to me ake nufi da yawan taki zuwa masallaci suka ce huwa yakunu ba'idud dar anil masjid shine mutum ya zama to gidansa yana nesa da masallaci yana nesa da masallaci kaga wanda yake nesa da masallaci taki nawa zai yi zuwa masallaci ya eh, suna da yawa wanda yake kusa da masallaci shi kuma takin da zai yi zuwa masallaci shi kuma To wancan na nesa ɗin takin ake nufi yawan takin zuwa masallaci to shi ne ibn albar ya ce ana nufin nisa daga masallaci ko kuma attikiraru alaihi yawan zuwa masallaci din ake nufi domin wanda zai zo masallacin nan sau biyar misali kunga takinsa zai fi wanda zai zo sau biyu yawa wanda zai zo sau biyu ya fi wanda shi sau ɗaya ya zo yawa to zai ɗaukar ma'anar yawan takin zuwa masallaci amma waccan magana ta farko ita ce maganar da ta fi ƙarfi saboda ta zo a cikin hadisin waɗansu mutane da ake ce ma banu salima su ne gidansu nesa yake a lokacin a madina unguwarsu ta fi nisa daga cikin gari to sai suka yi shawara cewa su sai da gidansu na can su zo kusa da masallacin manzan allah sai gida sai manzan allah ya ji labarin suna shi kokarin sai da gidansu sai ya sanya a kira wasu da suka zo ya tambaye su ya ce ku ne za ku sai da gidanku ku dawo kusa da masallaci suka ce eh mu ne muna son mu dawo kusa don mu dinga zuwa masallaci cikin sauki manzala ce ya bani salima diyarukum tuktabu atharukum sai ku zaman ku can inda kuke nisan gidan din nan shine yawan ladar da kuke samu zuwa masallaci mun fahimta to magabata akwai wanda sun san su magabata dai suna kokarin bin falala wani in ya toza ya masallaci tun da an ce kasratul kuta ake nufi yawan taki to sai ya dinga takin kusa da kusa ya matsa takinsa kun gane sai ya matsa takin don ya su ƙara yawa bayan sauri sai ya zama to inda bai saki kafa ƙila zai yi taki hamsin to amma idan ya matse sai ya samu taki ɗari mun fahimta to abinda da yake nuna shi ne nisan gida ɗin kamar yadda muka ce wanda gidansa yake da nisa wannan wata falala ce kaga kai da ke kusa da masallaci ba da za ka yi tun da kai kowa ce za ka yi barin sai da nawa koma nesa ba to sai kowa ya tsaya inda ake mun gane to kun ga aiki biyu kenan cika alwallah yawan taki zuwa masallaci shine mahallin shahid sai manzo Allah ya ce wantizaru salati da sala manzo ce sai kuma jiran salla sallah da salati bayan an yi wata sallah ai idza salla bil jama'a yantaziru salatul ukhra yayi sallah tare da mutane a cikin jami'i sai zauna yana jiran sallah ta gaba ta zo shi ne zaru sala ba da sala jiran sallah bayan an yi wata sallah to sai mu zala ce fadali kuma ribat ga wannan jiran sallah din nan bayan an yi wata sallah mu zala ce shi ne ribaki fadali kuma ribat mu zala ce shi ne ribat fadali kuma ribat shi ne ribat asalin ribat ana nufin zaman dawo idan ana jihadi ko kuma ana jin tsoron wasu kafirai za su iya kawo makasan musulunci farmaki to sai a kalla ta ina ake tunanin za su bullo sai a ce za su bullo ta nan misali sai a kai waɗansu dakaru sai su zauna su tara wannan to wannan zaman da za su suna jira in sun hango abokan gaba su sanar da 'yan gida cewa to gasanin sun taho in sun taho kuma su su fara taka musu birki kamun su shigo cikin gari to wanda shi ake ce ma zaman ribaɗi aiki ne mai falala ƙwarai da gaske dai kusan daidai yake da jihadi to sai mun da Allah ce to shi ma wannan zaman na masallaci shi ma zaman ribaɗi ne fadali kuma ribaɗi fadali kuma ribaɗi kuma riba sai da manzon Allah ya faɗa har sau uku da husa salasan me yasa ya faɗi shi sau uku ai shi ne don ya nuna ta'azimun lisha'anihi don ya girmama sha'anin zama dinnan a jira sallah bayan an yi wuce sallah to shi albaji ɗaya daga cikin malamai da suka yi mamuwar dashari sai ya ce a rada an da tsawabu hukar tsawabin ribat abinda yake nufi da ya ce fazali kuma ribat yana nufin ladar wannan zaman jiran kamar ladar wancan ribat shi yasa ya ce fazali kuma ribat mun gane wa ibn al shi kuma ibn al ya ce ani bihi tafsiru ƙauli ta'ala sai ya ce wannan fazali kuma ribat da manzan Allah ya fada yamana yana mana tafsirin abinda Allah ya faɗa ne a cikin surata ali imrana da Allah ya ce ne isbiru wa sabiru wa rabitu to sai ce wa rabitu din da shine manzo Allah yake cewa fadhalikumur ribad fadhalikumur da haka da Allah ya ce ku yi hakuri sannan ku ƙara hakuri sai ce wa rabitu ku zauna a masallaci ku jira sallah bayan kun yi wata sallah kaga sai an yi hakuri ko to haka shi ibn al-arabi ya ce wa kala abu umar ar-ribatu huna mulazamatul masjid lintizari sala shi kuma abu umar ibn al-far al-numari kenan yace a'a nan da manzon Allah ce fa zalikum ribat nan ribadin da manzon Allah yake nufi shine wannan ba wancan na zaman dakon ba wannan na zama masallaci a jira wata sallah ta zo to shi ma ribadi ake ce sai zaman tuwa riba kala biyu ne kenan akwai na zaman jiran sallah akwai na tushe inda ake tunanin abokan gaba za su biyo ta wannan wurin mun fahimta kaga wannan sai nuna mana cewa zaman jiran sallah ɗin nan ibada ce mai falala ƙwarai da kasa. Laukalu ya alam mutane sun haka ga wani da ke ba da ba wanda kowa sai kowa ya tsaya a zauna a yi abu ko ba a karatu in kai sallar ilmagrib sai ka zauna ka jira in kai sallar azhar in ba ka komi za ka zauna ka jira zuwa da asar mun fahimta waɗansu malamai suka ce sallolin da suka haɗa lokaci ne ake ma wannan ribari a aka sallar azhar zuwa la'asar sallar magrib zuwa isha'i suka ce ba a jiran tsakanin sallar isha'i zuwa asuba ko kuma tsakanin sallar asuba zuwa azhar haka wasu malamai suka ce amma wannan ijtihadin su ne kowane lokacin za ka iya kayan sallar isha ya kace bari zauna in jira asuba yayi in kuma kayan asuba ka ce mu muna nan sai an yi ya yayi kana cikin rubani eh <laughs> idan mutum ya dauki hutu cikin hutu sai mutum ya yi rubari kaga zai samu lada mai yawa zai samu lada mai yawa to mu yanzu kun ga ai ɗaya muke iya yi na tsakanin magariba da isha'i kawai muke shi ma galibi sai ana karatu in ba a karatu ba mu zama sai mu koma wajen masallaci sai mu zauna kaga an yi ba ya bace da abin yana wani mamaki waɗansu kamar masallatan da suke da 'yan majalisa 'yan hira ɗin nan da yi sallan magarawa sai su yi to hatta barba ce gare su sai su yi to sai su zauna waɗansu ko benci ne sai a sa benci suna nan zaune suna labari a kira isha'i kuma su taso su dawa ya sallar isha'i a gaba kuma su dawa su zauna to kaga wani irin rashin wayo ya kai wannan harshen <laughs> wayo ne to kai dai ba gida ka ce ba kai ba kasuwa ka ce ba kana nan dai masallacin wai kawai ka zauna ciki ne ba za ka iya zama ba sai ka fito waje ka zauna waccan masallacin fa waɗansu ba cikin rihaba suke zama da tabar musu ana ta labari ana rabi labari na rabi jin karatu ana karatu sai an kira sallar sha kawai sai shigo ya salla da su mutum yana ji yana kallo wannan lalata wuce shi a kaga wannan akwai rashin wayo ciki قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان سيد ابن المسيب قال يقال لا يخرج احد من المسجد بعد النداء الا احد يريد الرجوع اليه الا منافق امام مالك يسي لاباري يازو مشي ان سيد ابن المسيب قال شيوا سيد ابن المسيب ينا سوى yuqalu ana cewa la yakhruju ahadun min almasjidi ba'da nidai illa ahadun yuridu rujua ilayhi illa munafiqun ba mai fita daga masallaci bayan an yi kiran sallah sai mutumin da yake nufin dawowa an kira sallah mutum ya ce bari ya je ya alwallahi dawo to ya kaga wannan shi yana da uzuri na tafiya ko sai ce to ba wanda za ga ya fita daga masallaci bayan an kira sallah in bayan wanda zai je yi alwala ya dawo to in ba shi ba duk wanda ga ya fita ya ce illa mulafikun sai mutum mulafiki ne haka sai da ibn musa ya ce ana cewa wannan sai yana mana cewa idan an kira sallah to ba a fita daga masallaci sai an yi sallah gari yanzu kana ya tashi ka tafi amma da ka bari an kira sallah to haramun ne ka fita sai dai alwala za ka je ka sai ka zauna sai an gama wannan sallar amma wasu malamai suna cewa wannan ya shafi wanda bai yi sallar ba wanda ya riga ya yi sallar shi kadai to wasu malamai suna ganin shi yana ya fita amma ko shi din inda ya bari aka kira sallah yana ciki wasu malamai suka ce ba zai fita ba sai dai tsaya ya sallan nan yanzu ɗaya ta zama lafila ɗaya ke yawan farin da shi mun fahimta a imamu ahmad da abu da sun tuwo wani hadisi daga wani yake cewa kula gugudan fil masjid ma bi hurairata wata rana muna zaune tare da abu huraira a cikin masallaci sai a gida sallah faƙama rajulun minal masjidi yamshi sai wani mutum kawai ya miƙe a cikin masallaci zai fita fa'at ba ku abu hurera ta basaru sai abu huraira dinga kallon wannan mutumin hatta da minal masjidi har ya fita daga masallaci faƙala abu huraira sai abu huraira a ce amma haza faƙad a abal kasib ce to kun wannan ya saba ma baban a wata ruwaya ta imamu ahmad sai ya ce abu ya ce a mara na rasulullahi sallallahu alaihi idan kuntum fil masjid fanudiya salati fala yakhruju ahadukum hatta yusalliya ce abu huraira ya ce manzan allah yana ba da umarnin cewa in an kira sallah kana cikin masallaci to karka fita sai an yi wannan sallar karka fita sai an yi wannan sallar wa haddasa an malikin an amir ibn abdullahi ibn zubair an amru ibn sulaimin az-zuraki an abi qatada al-ansari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakala ahadukum al-masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlisa imam malik ya karbo daga amir ibn abdullahi ibn zubair amir ibn abdullahi ibn zubair ibn al-awwam al-asadi abil haris al sika abidu ya rasu shekara ta 221 bayan hijira an amru ibn sulaimin azuraki ya karbo daga amru ibn sulaim azuraki an abi qatadal ansari shi kuma ya karbo daga abu qatadal ansari abu da al'ansari ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kala aha ahadukumul masjida idan da yanku ya shigo masallaci falyarka rak'ataini qabla an yajlisa manzo Allah ce ya raka a biyu kafin ya zauna ita ce ake ce ma tayyatul masjid idan ka shigo masallaci to manzo Allah ya ce yi raka biyu kamun ka zauna to ka zauna ba kai ba suka ce zaman bai hana a yi ta in ka manta ka zauna ba kai ba to sai ka tashi sai ka yi ta mun gani malamai sun yi sabani idan mutum ya shigo masallaci lokacin da ba a yin sallan nafila kamar bayan la'asar ita ko ba zai yi ta ba a mazhabin malikiya suna ganin ba za a yi ta ba ko ya zo masallacin juma'a ranar juma'a liman yana hudu ba a maliki duk sun ce ba yi sai dai mutum ya zauna amma waɗansu mazahib ɗin suna ganin babu laifi za a iya yi ko da mutum ya shigo masallaci lokacin da an hana yin sallar lafila suka ce wannan hannun bai shafi wannan sallar ba ko da liman yana hudu ba suka ce zai iya yi mun gane ita wannan sallace raka a biyu ake duk lokacin da mutum ya shigo masallaci to ana son ya yi ta kafin ya zauna ƙala wa ni an malikin an abin nadiri maula umar ibn ubaidillahi an abi salamata ibn abdurrahman annahu ƙala annahu ƙala lahu alam ara sahibaka iza da kalal masjida ya jilisu ƙabla an yarka kala abun nadiri ya ni bi zalika umar ibn ubaidillah wa ya ibu zalika alaihi an yajlisa iza da kalal masjida ƙabla an yarka imamu malik ya karbo daga abun nadiri abun nadiri ne maula umar ibn ubaidillahi intaccen ba umar ibn ubaidillahi ne an abi salamata ibn abdurrahman ya karbo daga abu salamata ibn abdurrahman annahu qala lahu cewa ya ce da shi Shi wa shi abin nadri ya ce ma abu salamata alam ara sahibaka iza da kalal masjida ya ji su kabla an ka'a. shi wannan abu salamata yake ce ma abin nadri na ga mutunanka yana nufin mai gidansa ɗin nan wanda ya yanta shi shi umar ibn ubaidillah kenan na gan shi cewa in ya shigo masallaci ya jilisu kabla an yarka yana yin zamansa bai yin sallan lafiya raka abin kala abun nazir abun nazir ya ce ya malik bi zalika umar ibn ubaidillah yana nufin umar ibn ubaidillah waya ibu zalika alai har ma yana aibanta shi yana kaga yana aibanta shi kan wannan aikin an yajlisa idza da karar masjid qabla an yarka cewa yana zama kafin ya raka yana zama bai tare da yayi wannan sallar lafiya ba yana aibanta shi akan haka qala yahya yahya yace qala maliku maliku yace wa zalika hasanun wa laysa biwajibin imam malik ce wannan sallah yinta yana da kyawu walaisa bi wajibin amma ba wajibi ba ce me yake nufi da hasanun adam mai ma malik ya ce hasanun wadalika hasanun sai ya ce walaisa bi wajibi me yake nufi da hasanun eh, me yake nufi to da kyau yawa mai nuna musahabi ne Eh, shi yanzu wanda ya farilla ya yi hasanin gobe yi ba <laughs> eh, eh, yawon wacce da zuka ke magana yawon da ya ce laisa bi wajibin abinda ba wajibi ba ne wa mine ne kenan musahabi ne shi ne abinda ya ba mali ya ce wannan sallah yana nufin sallan nan wadda ake ce ma tahiyatul masjid ya ce ba wajibi ba ce ba wa ala hadha jama'atul fuqaha da yawan malaman sun tafi akan wannan wa aujaba ahluz zahir ala kulli man dakhala almasjid masjid dahiran fihi na tajuzu fihi nafila an yarka mutanen zahiriya su sun ce wajibi ne amma ga wanda ya shiga masallaci yana da alwala in ka shigo masallaci kana da alwala suka ce wajibi ne kai wannan sallah amma in lokacin ya halatta a yi sallar nafila idan ka shigo lokacin bai halatta a yi sallar nafila suka ce ba za ka yi ba in ka shigo ba ka da alwala ba za a ce sai ka yi ba wa ba abuhun zalika fi kulli waqtin waɗansu malamai kuma sun ce wajibi ne kowane lokaci mutum ya shigo masallaci yi wannan sallar nafila raka a ce kafin ya zauna ko kuma ma ya zauna din to ya tuna ya tashi sai ya kawo ta raka a biyu sai ya zauna kuma tana ciki domin ya kaga ta shi ne shiga masallaci domin baka shigo masallaci ba ba za ka yi ta ba a ce kaga tana da sababi kenan shi yasa wasu malamai din suka ce ana yin ta kuma su yan zahiriya sun ce kowane lokaci ana iya yi amma suka ce sai mutum ya shigo lokacin da ba a nafila a nan ba zai yi ba waɗansu malamai kuma suna ganin ko da ba a yin nafila a lokacin ka shigo to za ka yi wannan sandan nafila din raka biyu duk lokacin da mutum ya shigo masallaci shigowa masallaci shine sababin yin ta wata rana manzala yana hudu ba sai ga wani mutum ya shigo masallaci da ya shigo masallaci sai ya zauna sai manzala ya ce mashi kai kayi nafila kayi sallah sai ya ce a sai manzala ce mai sauri ka tashi kai raka a biyu amma mai sauri sai ya ci gaba da hudu shi wannan mutumin sai tashi ya kawo raka a biyu ya kawo raka a biyu sai ya sallama mazhabin malikiya wasu malamai daga cikin malaman malikiya suna ganin idan liman yana hudu ba ba za a yi sallar tiyatil masjid ba saboda liman yana hudu ba lokacin abinda ake bukata mutum ya zauna ya shiru ya saurara to sai aka kawo musu wannan hadisi aka ce to amma ko wata rana manzon Allah yana sallah wani ya shigo yace me mai kayi sallah yace ya ce to tashi kai me za ku ce to kun san malamai in suna kan su kare fahimtar su duka ji kwaloli dole sai an kare sai suka ce abai sallah asuba bane da aka yi halatta wanda bai salla a su ban yi zo ya tsaya hudu ba ya rabota <laughs> kaga wanda aina kaji kasa wani ra'ayi ne ake so a ba kariya <laughs> to haka imam bari ya ce wannan salla tana da kyawu yani mustahabbi ne yinta amma wa laysa biwajibin sai dai yinta ta ba wajibi bane ba wannan kuma cewa yin ta ba wajibi ne ba shine zance mafi karfi da yanzu wani in ya shigo bai yau bai laifin komai ba sai dai mi ya ban lada ta wuce shi to kaji wannan babin shine ya mana magana akan falalar jiran sallah da kuma falalar zuwa masallaci da aka rami wasa wallahi kun ji abin da ibn albar ya faɗa ya ce waɗannan hadisan wannan hadisin yana daga cikin mafi kyawun hadisan da ya zo da falala ta wani aiki a shekara bai kamata musulmi ya wasa da ita ba sati gudan nan kowace rana ta kokari ka samu wannan fallai ka zo masallaci ka jira wata sallah ka zo ka yi ko ita din ko ba haka ba da muka ce daga azahar zuwa al'asar wani zai ce yau ya yi tsawo ko ya ja wani ya ce ya yi tsawo <laughs> to amma a magarib zuwa isha ya tsawo ba ba lokaci ne wanda yawancin mutane ba a komi in ba hira ba ko kwana wani abu da ma'aikata dai lokacin duk sun dawo daga aiki in gona ka je ma dai ka dawo to ka yi haƙuri ya alwalla zo masallaci ka zauna a sallar magrib dama in za ka tona da ka tona niyyar ka taho sai bayan isha'i za a koma da ka zo an sallar magrib zauna ita azkar kuma ana karatu saurari karatu a sallar yi da kai a tashi a ce gida wani ya ce wanda ya haka ya koma gida kamar wanda ya je jihadi ya koma gida daga nima. wannan salati da addu'o'i da mala'iku za su dinga yi maka karke wasa da shi cewa suke fa Allahumma ghfir lahu Allah kai masa gafara kai baka da zunubin da za a yafe maka ne to in ma baka da su sai kuma suka ce Allahumma arhamhu to baka sa rahmar Allah to balle ma zunuba akwai su kuma kana son rahmar Allah kuma wanda zai maka addu'a nan mala'ika ne kun ji mala'ikun ma waɗansu suka ce suwa ne waɗansu suka ce ma an mala'iku ake nufi duka an mala'ika jibril sannan towa masallacin nan ta towa ana taki ɗin nan ana rubuta maka lada ana goge maka zunubi kada mai wasa da su ne ƙoƙari kamar da nake faɗa mu kullum magabata su ji irin waɗannan abubuwan da gaske suke yin su har shi ne ma wani mai hikima yake cewa su magabata suna neman aljanna ne da ayyukansu ya ce mu kuma 'yan baya galibi muna neman aljanna ne da addu'a su da sun ji aiki an ce ana samun lada da gaske za su yi wannan aikin don samu aljanna ta hanyar wannan aikin mu kuma in kaga muna neman aljanna galibi a addu'a ne Allah saka mu aljanna sai ka ji kowa ce amin amma ya sa ya scouting yau wani ayyuka ne zan yi wanda za su iya kai da aljanna ya dage ya yi su wannan hadisi da muke ji kullum har yanzu mun gagara yin aiki da su da manzo Allah ya ce aikin da Allah ya fi so shi ne aikin da aka dawwama ana yi magabata in suka samu wani aiki suka dawo suna yin shi to wallahi sai sun mutu suna wani aiki ayyuka kanana wanda za mu iya yi su dawoma suke har sai ka gana musu inkiya da wannan aikin sai a ce mai aiki kaza ga wannan almujmir mun karanta hadisin shi du'aim almujmir an ce shi ana ce masa almujmir babansa ma almujmir ake ce mashi shi kuma kawai aikin da ya limanta shi ne sanya turaren wuta a masallaci har sai ana ce mashi mai turaren wuta ba sai da shi yake ba masallaci yake zuwa baban shi ya ga yana yi bayan baban shi har shi ya ci gaba da yi ta sai sunan ya bi su to haka ake so musulmi ya kasance yadda ko mutuwa kai ana ta sa a kwatanta ka sai a kwatanta ka da wani aiki a ce haba mai yawan zama masallacin nan kaga wannan abincin daɗi ko mai yawan sallan nan ko mai yawan karatun alkur'ani nan ko mai yawan sadakan nan malam isa wani bawan allah ne a ya su allah ya cikin shi ya samu irin wannan shaida guda biyu shi saboda zaman masu da ya taso daga ofis da la'asar to da ya zo masallaci sallar da asar in ya shiga masallaci bai tuwa sai an yi isha'i to shi yasa mafi yawancin mutane ba ban san shi ba a ungoyi saboda kullum yana cikin masallaci sannan kullum fararen kaya shi ka'idar shi kenan fararen kaya to lokacin da ya rasu waɗanda ban san shi ba an shi wa ya rasu shi ha malam isa shi wai wani malam isa da an ce haba wannan mai yawan zama masallaci inda da sai ka zace o oh, na gane shi allah ya jikin shi kaga wannan ai da kyau ko ba a ce haba mai yawan kallon kwallon nan ba kaga wannan ai sa samu wanda shi da an yi la'asar ya ce kalli ya ce kwallo to sai shaida ta biyu ko mai yawan sa fararen ka da ka ce haɓa wannan mutumin mai fuska kullum shi fararen ka yake sa haka ake so to kuma ba abin da zai sa mutum ya samu haka sai na ce ma wani aiki a samu wani aiki ka nace mai kai kai sai a dinga yi maka yankiya da wannan aiki to amma mu yanzu kun ga in dai ba kudi za a samu ba mu dacewa amma da an ce ana samun kuɗi za a ga na ce ma wannan yake babu wad'il yadaini ala ma yudau alayhi alwajhu fi sujud wannan babu zai karantar da mu cewa idan mutum yana sallah ya aza hannunsa guda biyu alama yudau alayhi alwajhu fi sujud zaman abin da yake aza goshinsa a cikin sallah idan ka tafi sujjada to ana san hannunka ka sanya su saitin inda kake aza goshinka nan goshinka yana tsakiya sai nan ɗaya hannunka na dama nan kuma na hannun hagu abin fahimta ba ka ake su kada ka dawo da su baya kada kuma ka yi gaba da su idan za ka sanya su saitin inda kake aza goshinka shi ne ka sa goshinka ya shiga tsakiya to nan daga dama sai hannun damanka nan daga hau kuma sai hannun hagunka ka sanya su sannan ka buɗa ta yadda inda wani zai zo ta ba zai iya hango haɓatanka haka manzan Allah yake sai dai idan sahu ya sa an sai amma dai in lafiya lafiya haka ake so kar ka sanya hannunka nan ya biyo jikinka ka matse haka yi haka a cikin sallah shine babu wad ilyadaini alama yudu alaihi alwajhu fi sujud ala hadathani yahya an malikin an nafin an abdullahi ibn umar kana idza sajada wada'a kaffaihi alallabi alladhi yadaw alaihi jabhatu qala nafi wala qad ra'aytuhu fi yawmin shadidil bardi wa innahu la yi kaffaihi min mintati burnus lahu hatta ya da'ahu ma alal hasbari imamu malik ya karbo daga nafi'u nafi'u ya ce abdullahi dan umar ya kasance idan sajada idan ya yi sujjada wa ba a kaffaihi alallabi ya dawo alaihi jabhatu yana aza tafukan hannuwansa saman abin nan wanda yake aza goshinsa ƙala nafi'u nafi'u ya ce wala kadara aituhu fi yawmin shadidil bardi na taba ganin Abu huraira na taba ganin Abdullahi dan Umar yana sallah a wata rana wanda ana tsananin sanyi wa innahu la ƙurji kaffayhi yana fito da tafukan hannuwansa min tahti burnusin lahu ta karkashin wata tawwa burnus nau'i ne na riga wanda ya sanya to yana fitowa da hannuwansa hatta ya da'uhuma alal hasba'i har ya aza su a kan hasba tsakuwa hasba nau'i ne na tsakuwa ma'ana wurin da yake sallar tsakuwoyi ne wurin to sai ya aza su a kan wannan tsakuwa daidai sai inda ya aza goshinsa ya ce ya gan shi yana sallah a haka ala wa haddasa ni an malikin an nafi an abdullahi ibn umar kana ya kulu man waza a jabhatahu bil arbi. falyada kaffaihi alal ya yadau alaihi jabhatu mai idza rafa fahuma fa ya yadayni tasjudani kama yasjudul wajhu imam malik ya karbo daga nafi'u nafi ya ce abdullahi dan umar yana cewa man wada jabhatu bil ardi duk wanda ya aza goshinsa a ƙasa to fare za a kafaihi alallabi ya dawo alaihi jabhatu ya aza hannuwansa su ma a inda ya sanya goshinsa ɗin nan sun mai zarafa faliyar ba in ya dago su ma ya dago da su ya ce fa'in da lalaini domin hannuwa ta ne su ma suna sujjada kama ya sujudul wajihu kama yadda fuska ita ma take sijada shi ne sai ya saka su a tsakanin goshinsa kamar yadda ya zo a cikin sahihaini daga abdullahi na abbas cewa da biyu sallallahu alaihi wasallama an da ala saba'ati a Afa. Allah yana cewa mai yi sujada a kan gabbai guda bakwai su ne a cikin su ya faɗi aliyadai ko hannuwa guda biyu a wata ruwa walkafai da tafukan hannuwa guda biyu ana san su ma aza su wannan azasu da ake a ƙasa shine su. shine su karkaje inda kai dan gaye ne baka samu kafet ba ka kido da hannuwanka akan ƙasa dan karka bata kayanka karka yi haka a kan sanya su taba ƙasa lafiya lau ina dago kuma ka dora akan jikinka da ka za ka ce za ka kakkabe mun gane shi ne abin da yake babu iltifati wat tasfiqi inda alhajati fi salat babu waige a sallah wat tasfiq da kuma yin tabi amma inda alhaja in bukata ta kaba fi salati a cikin sallah idan ana sallah ba a waige to amma in bukatar waige ta kaba babu lafi idan mutum ya waiga kamar yadda zamu gani haka a sallah ba a tabi amma in bukatar yin tabin ta kama to ana iya yi kamar yadda za mu gani kala hadisani yahya an malikin an abi hizamin an hazimin salama Ibin dinarin an sa'al ibn sa'ad as-sa'idi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amru ibin auf yusliha bainahu wa halati salatu faja'a al-muazzin ila abi bakr as-siddiq faqala atusalli lin-nasi fa kala na'am salla abu bakirin faja a rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasu fi salati fata hallasa hatta wa kafa safi fasaffaƙan nasu wa kana abu layan tafi tufi salati falamma aktarar nasu minar tasfiki iltafata abu bakirin fara'a rasulullah sallallahu alaihi fashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alim kuf makanaka farafa abubakar yadayhi fa hamidallahi ala ma amarahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min dalika summa istakhara hatta stawa fi saffi wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla thumma sarafa فقال يا أبا بكر ما فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قهافة أن يسلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح من نابه شيء في صلاته فليسبه فإنه إذا سبه التفت إليه إنما وإنما التسبيح للنساء imamu malik ya karbi wannan hadisin daga abu hazim abu hazim shi ne salama ibn dinari shi kuma ya karbo daga sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahaba ila bani amr ibn auf li yusliha bainahu. sai wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa ga wata unguwa ta waɗansu mutane da ake ce ma banu amr ibn auf liyusliha bainahum danye sulhu a tsakaninsu danye sulhu kun ga muhimmancin sulhu ko Mandala Allah shi ya taka ya tafi an samu sabani ne asalin sabanin an ce tsakanin waɗansu mutane ne guda biyu to sai sabanin ya zama to ya yadu sai al'umma tana neman ta dare gida biyu sai manzo Allah ya maza maza ya je yana sulhunta tsakaninsu wahalati sala yana can lokacin sallaye a ruwayar Buhari an nuna sallaye la'asar ce to manzan allah kuma ya ƙi barowa saboda muhimmancin su ya tsaya sai ya ida nan kuma gari ana ta jiran sallara ta jiran manzan allah lokacin sallaye yana ta tafiya da aka faja al-mu'azzin sai mai kiran sallah shine bilal ko sai ya tafi wurin sayyidina abubakar faƙali sai ce a lilin nasi fa'ukima za ka yi wa mutane sallah in maka yi ƙama za ka yi wa mutane sallah in maka yi ƙama ƙala na'am abubakar ce e zan yi fa sallah abubakarin sai abubakar ya fara sallah aka yi masa yi ƙama sai ya kabbara ai da kalafin salati ya shiga sallah ana cikin sallan nan ja a rasulullahi sallallahu sallar wasallam sai ga manzan Allah ya dawo wanda su fi salati tare da mutanen da suka tafi wanda su fi salati alhalin mutane har da an fara sallah fatakhallasa hatta wa kafa fi safi sai zan Allah ya dinga bi a hankali yana shiga sahu sai dan buda nan sai a buda masa sai dan buda daga baya yana so ya je sahun gaba to yana tafiya din nan hatta wa kafa fi safi har sai da ya zo sahun farko sai ya samu sai ya tsaya da kabar sallah ya fara bin abubakar fasaffaƙan nasu to su ko mutane da inda manzan allah ya zo ya wuce da an juya an ga annabi da ya wuce sai mutane suka ci gaba da yin tabi wai wannan tabin da suke suna wa abubakar ishara ne cewa ga manzan allah fa ya zo ya fito a manzan allah ya ɗauki matsayinsa wa kana abubakarin layan tafi fi salatihi shi kuma abubakar bai waje a sallah da aka ana taɓi ba ruwansa kawai bai waigo ba sallar shi kawai yake amma falon ma a tsarar nasu minar tasfiki iltafata da ya ji taɓin ya yi yawa sai waigo iltafata abubakar sai abubakar ya waigo fara a rasulallah ya sallah sai na waigo sai ga zan allah sallallahu alaihi wasallama to sai yi kokarin fitowa daga gaba din a shara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alim kus makanaka sai manzo Allah ya masa ishara ya ce tsaya wurin sa ya nufin zai dawo baya sai masa haka tsaya wurin ka kun ga yanzu na an yi ne an yi taɗi an yi waige amma da lura ce ta sanya fara fa abubakar ya dai da ya ce mai tsaya wurinka kenan manzan Allah ya yadda ya bi shi sallah kun gane to wannan ba karamin dadi ya ba Abubakar ba yanzu manzan Allah ya yadda ya zama mamu a bayansa a kun ga wannan ba karamar tafalala ba ce ba to da ya ji haka farafa Abubakar ya dai sai Abubakar ya daga hannunsa haka fahimidallaha sai ya gode ma Allah alama a marahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika saboda wannan umarni da manzon Allah ya ce mai tsaya wurinka ya ji dadi sai gode ma Allah ya gode ma Allah akan ni'imar da ya masa manzon Allah ya bi shi yana gaba yana sallah shine liman manzon Allah yana cikin bamun shi hmm. sun masta akhara hatta istawa fi safi amma duk da haka nan abubakar sai ya dawo baya sai ya zo ya shiga cikin sahu wata kaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya shiga gaba sallah sai ya salla wannan kususiya ce ta manzan Allah yanzu ko su dai in zai makara misali masallacin harami za a sa wani tun aka sa wani ya fara shi ya zo sai dai ya fi amma ba zai je ce a ba shi ya fi sallar ya ci gaba sai dai ya fi amma manzan allah shi in ya zo ba shi da baji dawa ya ake shi ya ya gaba to wannan kususiya ce ta shi, da haka liman in ya makara a kabbar sallah masallaci to in ya zo shi ma sai da ya zama mamu kuma sallah ta yi mun gane amma in liman ya riga mamu zuwa ya kabbara sallah shi kadai ya gama mai hukuncin sallah hmm? ta yi yauwa har ma wasu malamai suka ce shi ke na rana ba za a yi wannan sallar ba a masallaci sai a kulla masallaci saboda liman ya zuwa ya sallah ba kowa <laughs> mun gane to sun man sarrafa zuwa can manzo Allah sai ya sallama sallah da ya sallama sallah faqala sai ya ce ya ababakari ya kai abubakar ma manaka an tabbuta iz amartuka me ya ya da ce ka tsaya wurinka baka tsaya ba faqala abubakar sai abubakar ya ce ma kana li'ibina abi kuhafa an yi salliya bai da ya dai rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ce wa wanzan allah aibe dace ga dan abu kuhafa yana nufin shi iya salla a gaban wanzan allah ba bai dace ba a ce wanzan allah yana baya shi abinda ya kun ga dai ai manzan allah ya ɗan bi shi ko da na seconds ne ya bi shi domin ai ya kabbara ya ce mai tsaya wurinka kuma manzan Allah ya kabbara sai shi abubakar ya shi dai bai samu natsuwa ba a ce kuma zan Allah yana baya sai ya fito ya dawo baya shi kuma zan Allah sai shi ya gaba shi ne da aka gaba ya ce me ya sanya baka ci gaba da sallan nan ba sai ce a bai dace ga dan abu ko hafa ba a ce yana gaban manzan Allah manzan Allah yana bayan shi ana sallah to kaga shi ya bada uzurinsa kenan sai manzo Allah ya dawo wurin sauran mutane sai ya ce fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce mali ra'aytukum aktsartum min at-tasfiq ku kuma mutane sai ku ta tabi me yasa ku tabi me yasa ku tabi to kaga nan ba a kawo uzurin da suka bada ba sai manzo Allah ya ce to daga yau man nabahu shay'un fi salatihi wanda wani abu ya faru a cikin sallar shi ana cikin sallar sai wani abu ya faru to manzala ce falyusabbi to ya ce subhanallahi shi ne falyusabbi ya ce subhanallahi da liman ya ji an ce subhanallahi aka ga ya sa akwai wani abu falyusabbi fa innahu sabbaha idan yayi tasbihi in fita ilaihi, za a juya gani ke faruwa in gyara ne sai a gyara a sallar nan ku. amma idan aka yi shiru liman shi zai dauka kuma sallah lafiya ne sai manzo Allah ya ce wa ulin nisa'i shi tabi a cikin sallah na mata ne kadai innama tasfi'u nisa. kenan su mata in suna sallar jami'i sai aka yi wani abu to su ba subhanallahi za su cewa za su taɓi za su sun kira da cewa mata sallah sai ka jana taɓi ba to an yi wani abu to an yi wani abu ya za a gane na sai ka tuna ko in kuma abin ya kai sai an yi tambaya to sai ka juyo ka sai ya aka yi sai su da shi ke sai a koma a gyara su ba sa cewa su ba halar layi su tabi za su malamai sun yi sabani ya za su yi tabi waɗansu suka ce ba wannan tabi na da ake nufi ba za su buga jikinsu ne haka mun gane ta haka malamai suka ce wannan kuma yana daga cikin wuraren da sallar mata take bambanta da ta maza domin sallar mace da ta namiji duk iri ɗaya ce amma akwai wurin wurare 'yan kaɗan inda take bambanta to wannan yana daga cikinsu maza in suna sallah liman ya yi rafkan nuwa subhanallah za su ce ba za su yi tabi ba su ko mata su ne aka ce su tabi innamar tasbihu innamar tasbihu lin nisa mun gane sai su yi wannan tabin shi kenan sai a gyara idan liman yana sallah sai ta tafi zuwa a sujira biya ke yi aiko sai ke zuwa ga ta uku ya za a yi sai a mai tasbihi to mai dawa ba sai a gyale shi ko mai shi za a yi to ya gama sai a ah, yi a misali sai aka yi mai tasbihi sai ya dawo shi ne sai ya gama sai ya yi sai ba di a ko zai ko kabliya a sujada ya kara ko ba di a sai ai kari ne kari ne sai ba diya ba da sira idan idan idan ko da magana ta shigo ciki don kwanin na na bi wani liman sallah sai sujada ta uku to kuma abin da ya ba da mamaki duk masallaci kowa ba ma wanda ya lura an yi ta uku kawai kowa sai ya lauje ya bi shi to duk da daidai na ciki amma ni dai kawai na zama confused na ce to wannan dai kamar ta uku ce dai amma dai to kafin kana shi kuma kayan tasbihi daidai ne ko aka yi <laughs> to sai kawai aka ci gaba da sallah ba dai wanda ya tasbihi to sai da aka gama sai wani mutum ya ce algatu malam sallan nan kamar wasu jira uku haka sai lokacin mutane suka dan sa bakin magana ce eh wallahi ina ganin fa uku haka to to to shi kenan sai a kowa da an yi waɗannan maganin sai liman ya je ba adiya sai aka kalla shi ne da ya gama sai juya ce to wai a iran kallon nan ba kadai kaɗai ya taba ke da buri ka baka yi ta <laughs> ya ce yau tuba wanda ya ce su harin layi ce to haka dai aka yi ba wanda ya ce su harin layi to kowa gaga ya rafkar doki da <laughs> to aka manza Allah ya ce idan an yi wani abu mana su yi lahi, mata kuma su yi tabi wadda su ne an malikin an ibn umar lam yakun yalta fito fi salatihi imamu malik ya ce ya karbo daga nafiyu nafiyu ya ce abdullahi dan umar baya wai gini yana sallah wadda su ne an malikin an ja'afar alkari annahu kala kuntu usalli wa abdullahi ibn umar wara'i wala ashkuru bihi faltafattu faga mazani imamu malik ya ce ya karbo daga abu jafar alkari annahu qala shi abu jafar alkari ya ce kuntu salli wata rana ina salla wa abdullahi ibn umar wara'i abdullahi dan umar yana bayana wala a shi ban san yana bayana ba fattu sai ce sai ya dan wega faga mazani sai ya ji abdullahi dan umar ya zunguro shi da hannun shi ma'ana ya hana shi an ce ta keya nan keya shi ya zungura sai ya juya su gabar da shi a shekara idan ana sallah ba a waiki ba a waiki da Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya ce shi wege a sallah kamar sane ne shi dan yake wa mutum na ladarsa da ya dan waiga din nan za a warci wani abu a cikin ladarsa amma wege waigen da aka yi da wuya da mutum ya juya haka ko ya juya haka amma idan ya waiga da gangan jikinsa gaba ɗaya to wannan waigen shi yana lalata sallah zarar mutum ya juya da jikinsa ya kalli nan ko ya kalli nan shi kenan amma idan don yi haka ne kawai in dai ba da dalili bane ba to wannan yana rage maka sulada ne amma idan akwai dalili ba kamar yanzu wannan wanda muka ji babu wani abu to waɗansu suna sallah sai ga suna tawaye sai ga suna tawaye ta kasa gane ko wasu iya sallar ba ne ba ko kuma ɗan kasuwa ya zo cin kasuwa shi lokacin sallah ya mai ƙoƙarin ba shi ne wanda zai alwallah yana yana kallon kayan shi da ya ga wani ya zo ya tsaya kamar sai yana iya sallama ya rugo ya sallame shi sai ga yana sallah yana waje waje ba nutsuwa ba nutsuwa to ba kowa ba ne ba ma zai taimaka masallaci shi anan zai sallai to sai ga yana sallah ba nutsuwa kaso ma da ke ciran juma ba an kaje mutanen yawanci ba zuwa ba sallar juba ba ruwan su hada-hada kawai suke kaga wannan duk bai dace ba a musulunci idan shi san da ku yi ana cewa sarkin kasuwa a lokacin daura usman wannan sarkin kasuwan aiki yake wa musulunci a kasuwa na farko da duk wani kasuwanci wanda ya saba wa musulunci ba zai bari a yi ba sannan zai kula da sallah zai kula da sallah in dan kasuwa ya zo aka kira sallah bai ce ya sallah ba kamo shi za a kawo shi wurin shi ya masa hukunci sannan wannan nau'ukan cinikin wanda aka hana a kasuwa yana sa ido kamar yotare ɗin nan kusa ana yotare ku in ɗan kawai ya to da kayan shi daga can waɗansu bisu ta rushen su sayatin kamun a zo kasuwa haramun in aka kama mutum yana ya kama shi ake ladabtar da shi ake ko kuma ka zama dillalinsa ya kawo kaya ka bar shi ya zo sai da kayan shi da kan shi a kasuwa eh? yaushe sai bari a kware su galibin dillala ya kware su suwa suke ko ba haka ba in ka to wannan da ɗan'uwanka sai ka to da ɗan'uwanka wanda shi ya sayar da zai baka cinikin amma dai kawai ka zo ba ka san mutum bai san ka ba ka ba shi kaya sai da maka an hana a musulunci <laughs> ka gane to allah samu dace to wannan babin shi ma ya kare idan allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na gabansa insha Allah abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu da kuskuren mu kuma Allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da a kira sallah